U njemu stoji da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Bejnema ređulun jemši li tariq i štedde alaihi l'ataš fa ođede bi'ran fe nezede fiha o šeribe thumma harađe Dok je neki čovjek hodao i išao putem jako je ožednio Naišao je na bunar sišao u njega napio se, a onda izašao. Fa iza kelbun jelhesu jekulu thera minel ataš. Kada je izašao, ugledao je psa koji je bio toliko žeden da je lizao pjesak. Fa kala ređul i čovjek pomisli لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني ovog psa je toliko zadesila žeć, isto kao što je bila zadesila i mene. فَنَزَلَ الْبِئْرِ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَ الْكَلْبِ I čovjek se spustio u bunar ponovo. napunio je svoju cipelu vodom, stavio je u usta da je iznese iz bunara, a onda se popeo i napojio psa. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ Allah mu je zbog toga oprostio grijehe u drugom predanju, uveo ga i u džennet. فَقَالُوا ashabi pomalo začuđeno rekoše Ja Rasulallah, Allaho poslaniće, inna lena fil baha'imi ajran, zar ćemo biti nagrađeni i za životinje ako im uradimo dobro? Fakal, poslanik alaih sallatu wasallam im je kazao, fi kulli kebidin ratbetin ajr. Za svako živo biće, bit ćete nagrađeni ako mu učinite dobro djelo. Iz ovog hadisa učimo da nas Islam uči ne samo da budemo dobri prema ljudima, nego i prema drugim živim bićima. U ovom slučaju vidjeli smo psa koji je bio u problemu, a psa je muslimanima zabranjeno držati inače u kućama kao kućnog ljubimca i smatra se njegova pljuvačka jako nečistom ali to stvorenje je bilo u problemu, bilo je žedno, bilo je u nedaći. I čovjek mu je pomogao, napojio ga i dobio je nagradu da mu je Allah zahvalio na taj način što mu je oprostio grijehe i uveo ga u čemljet. Prema tome nema nikakve, nikakvog sukoba činjenica da šerijet je označio psa, odnosno njegovu pljuvačku, da je nečista i zabranio da se drži u kući, i meleci ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika živog bića i to da se čini dobročinstvo svim stvorenjima kada su u potrebi. Wallahu alimu sallahu ala nabina Muhammed, assalamu alaikum.